եւս մի քանի օր եւ Մայրամուտ ապրող հին տարին ժամանակի հոլովույթի հրամայականով կավարտի իր առաքելությունը։ Արդյոք 2017 թվականը կարողացավ փոքրիկ շատեր թեթևացնել մարդկության ցանրաբեր կենսական հոգսերը։ Մանավանդ, որ շատ ավելի կարևոր է, արդարացրեց ստեղծագործարարման հիմքերի հիմք հանդիսացող խաղաղ արևածագի նրա ակնկալիքները այլ ժողովրդների համար իրենց հայրենիքներում, մեզ համար այստեղ հայրենի երկիր Հայաստան Արցախում։ Ավաղ, ինչպես նախորդ տարիներին էր, անցնող տարում նույնպես կարելի ասել աննկատելիության աստիճան չնչնեին դրական տեղաշարժերը։ Երկիր մոլորակի շատ ու շատ անկյուններում շարունակում էր շրջել չքավորության ուրվականը, ավելի ու ավելի ստվարացնելով մի պատար հացիկարոտ սովալուկների շարքերը։ Չէին լռում հին ու նոր թնդանոթների զանգվածային ոչնչացման արդյական ու գերարդյական զինատեսակների համազարկերը թեժացնելու մեծ ու փոքր տեղական թե լանյացավալ պատերազմների օջախները, որ ամենակուլ համաճարակների պես խժռում էին կենթան բնության ամենաթանկագինը՝ մարդկային հազարավոր կյանքերը։ Աշխարհի հզորները, ում ձերքերում են երկրագնդի կառավարման սանձերը, բացի մեկ սեփական ընչակախտության զսպիչ սանձից, Առաջնորդվում են այդպես էլ ոչ մի կերպ չնորացվող հին աշխարհի տխրարշակ բաժանիր, որ տիրես սկզբունքով Արդարամտության եւ արդարադատության հերն անիծելով, տիրական արհամարանքով անտեսելով ժողովրդի ապահով լուսավոր ապագայի հույսերն ու ակնկալիքները, կենթանության իսկ օրոք քար գցելով նրանց փափագելի բախտին։ Այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են ազգերի ու ժողովուրդների բազմադարյա պատմությունը, պատմական բնորանը, պատմական արդարությունը, դարձյալ շարունակում էին դիտարկել ոչ հակերպ, քան ժամկետ անց, մերօրյա օգտագործման համար ոչ պիտանի, հետեապես իրավակահական հաշվեկշռից դուրս գրման ենթակա հնոտիներ։ Այլապես, եթե դիտարկելու լինենք զորօրինակ մեր հայ ժողովրդի ճակատագրի ոսպնյակի միջով, ապա համայն աշխարհը վաղուց ի վեր պետք է որ ճանաչած ու դատապարտած լիներ հայոց մեծ եղերնը, որ Օսմանյան Թուրքիան 19-րդ դարի 94-ից առ 20-րդ դարի 23 թվականն իրագործել է հայության պատմական բնորանում Արեմտյան Հայաստանում եւ այդ ցեղասպան պետության մյուս տարածներում 1918-20 թվականներին նաև Արևելյան Հայաստանում գիշատչաբար կյանքից զրկելով ընդհանուր առմամբ շուրջ 2 միլիոն հայի, իսկ այդ դժոխային գեհենից մազապուրց 100 հազարավորների ստիպելով տարագրվել երկրագնդով մեկ։ Այլապես աշխարհը պետք է որ ի սկզբանե ճանաչած լեր նախնյաց կորուսյալ եզերքում վերստի մեկտեղվելու, ապրելու, գոյատևելու, ազատ անկախ ու միացյալ հայրենի երկիրը վերակերտելու, շենացնելու հայ ժողովրդի բնականոն անժխտելի իրավունքը։ Այլապես պետք է որ տակամին շուրջ 3 տասնամյակ առաջ 1988-ին միանշանակ ըմբռնումով ընդուներ ու ճանաչեր Արցախայության համահունչ կամքն ու ձգտումը, թոթապելու պարտադրված ադրբեջանական լուծն ու վերամիավորվելու մայր հայրենիք Հայաստանի հետ։ Արդարադատ գնահատեր, որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը ոչ միայն ոչ այնքան տարածքային զարգացում նկարտում է, որքան հայ ժողովրդի այդ հատվածի բնաջնջման ու բռնատեղահանման խնդրի է հետամուտ առավելապես։ Ի շարունակումն Օսմանյան Թուրքիայում տասնամյակներ առաջ կյանքի կոչված ցեղասպան քաղաքականության։ Այն ինչ ռազմաքաղաքական հանգամանքների պարտադրանքով թերատ էին թողել երիտ թուրքական, ապա եւ քեմալական կառավարությունները, որպես վերջնական ավարտին հասնելու պարտավորություն էին ստանձնել երիտազերիները։ 1988-1990 թվականներին կազմակերպելով այդ արհեստացին հանրապետության պետականակիր երկու ազգերից մեկի ավելի քան կես միլիոն հայ բնակչության բռնատեղահանումն ու բնաջնջումը Սումգայիթի, Բաքվի, Կիրովաբադ Գանձակի, Շամախու, Շաքի, Շամխորի, Ադրբեջանի մյուս հայահոց կամ հայաբնակ քաղաքների ու գյուղերի փողոցներով վարար հոսող հայկական արյունը երևի թե բավարար իրավական հիմք չէր աշխարհի գերտերությունների եւ միջազգային այսպես կոչված հեղինակավոր կառույցների համար, որ เป զի գիտակցաբար կամ ենթագիտակցաբար թեկուզ եւ բնազդորեն ընկալեին, թե իրականում ինչ հակամարտկային քաղաքականություն են իրականացնում այդ հանրապետության հին ու նոր Բաղիրով Թալիբով, Էլչիբեյ, Ալիևներ շղթայի կառավարիչները գնահատեին այն որպես միջազգայինորեն պատժելի ցեղասպանության ակտ եւ փորձեին ուժի պարտադրանքով կասեցնել 20-րդ դարավերջի այդ նախճիրը։ Չընկալեցին, չգնահատեցին, չկասեցին, բավարարվելով սոսկ հերթապա ափսոսանքի ոչքին չպարտավորեցնող, առավել եւս չպարտադրող արտահայտություններով, այդписով իսկ ել ավելի գրգռելով արյուն ռուշտ գիշատչի ախորժակը, դրթելով նրան սանձարձակ պահվածքի նոր դրսևորման լայնացավալ պատերազմի ի դեմ անկախ ինքնիշխան պետականություն հրշակած Արցախի դեմ Եվ եթե նախորդ 2-3 տարում այդ հայաջինչ քաղաքականությունը Ադրբեջանի իշխանություններն իրագործում էին հիմնականում գազանաբարող խառնամբոխի ձեռքով, ապա նորանկախ պետականության պայմաններում 1991-94 թվականներին այն հասցրել էին հորակական մինոր աստիճանի, բացահայտ կերպով պետականորեն իրականացնելով կանոնավոր ազգային բանակի եւ Իլրումն խափեյության որպես ջիհադի սրբազան պատերազմի Ադրբեջան հրավիրված վարձկանուժերի, աֆղանական մոջահեդներից եւ չեչեն հայկական գորհայիններից կազմավորված ստվար զորամիավորումների միջոցով։ Առավել եւս, ի տարբերություն Արցախի ինքնապաշտպանության կամավորական ուժերի, ադրբեջանական բանակային կազմավորումները, բացի կենթանի ուժի հսկայական թվականակից, անհամեմատ գերակշռում էին նաեւ սպառազինությամբ, որ ձեռք էր բերվել խորհրդային շրջանում այդ միութենական հանրապետության տարածքում տեղակայված ըստ էության այսօր Կովկասում խոշորագույնը հանդիսացող զենք ու զինամթերքներով լեցուն զինապահեսներից։ Բայց սպառազինության այդ խորհրդային վիթխարի պահոցներում հաղթական մարտերի մղման համար պակասում էր մեկ կարևորագույն տարր, ինչի բացակայությունն ադրբեջանական զինուժն օդ ուժերի պես անընդհատ զգում էր այդ չհայտարարված պատերազմի տարիներին, ինչպես որ ներկայումս է։ Հանուն հայրենյաց մարտական ոգու պակասն էր դա, ինչը նյութական չէ ամենևին, եւ ինչն ավելի զորեղ է, քան զենք ու զինամթերքի ողջ հումքը, պողպատն ու արջիճը այն մարտական ոգին, որով պրնկը պուրունք լեցուն էին Արցախից, Հայաստանից ու Սփյուռքի գաղթօջախներից հող հայրենի պաշտպանությանը ելած հակառակորդի հայոց ծայր աստիճան սակավաթի ու սակավազեն հայ կամավորականների սրտերը ու հենց հայկ հաջարիների մարտական ոգին էր, որ վճռեց անհավասար պատերազմի ելքը։ Բազմահազար ադրբեջանական բանակը հայտարարակաբար ջարդվելով ու խուճապի մատնելով ստիպված էր անդարձ լքել ոչ միայն նախկին ինքնավար մարզի տարածքը, այլև հարակից յոթ շրջան։ Պարտության մատնված ադրբեջանական զինուժի խոչապահար փախուստը երևի թե հասներ Կասպիսցովի ափերը, մինչև Աբշերոնի թերակղզի եւ չեր բացառվում, որ պատերազմի ընթացքում կազմավորված ու կայացած Արցախի պաշտպանության բանակն ընդամեն նորերի եւ շաբաթների ընթացքում դուրս գար ընդཐུպ մինչև Կուր Արաքսյան միջագետք Ազդագրեր եւս 7 ու գուցե 17 եւ ավելի շրջան, այդ թվում առանձնապես հյուսային Արցախի ամբողջ տարածքը, Շահումյան, Շամխոր, Գետաբակ, Քարհատ, Գանձակ, Թարթար եւ մյուս լեռնային ու հարթավայրային քաղաքներով եւ գյուղական բնակավայրերով հանդերձ բայց հենց այդ վճռական պահին էր, որ կարծես թե լեթարգիական քնից ելած մեկեն իրար խառնվեցին Վաշինգտոն ու Մոսկվա, Փարիզ ու Բեռլին, Անկարա ու Թեհրան, եվրոպական եւ ասիական մի շարք այլ մայրաքաղաքներ հաշտարար միջնորդի քաղամիտներ հակած իրենց էմիսարներին հապշեպ ուղարկելով մերթ Երևան եւ Ստեփանակերտ ու մերթ Բաքու։ Խնդիրը ոչ այնքան արյունահայության դադարեցման եւ կայուն երկարատև խաղաղության հաստատման առաջնահերթ հրամայականն էր, ոչ այնքան հարավկովկասյան տարածաշրջանում ժողովրդավարական արժեքների ձևավորման ու հոգացու խնամատար պահպանման անհրաժեշտությունը, որքան որ սեփական ազդեցության գոտու հաստատման եւ ամրապնդման ձգտումը։ Ի նպաստ այդ տերություններից յուրաքանչյուրի արկա եւ հերրակա ռազմավարական շահերի Բազմակողմ միջնորդության գետնի վրա առաջացած միջպետական շահերի այդ բախումը, ինչպես հայտնի է, ավարտվեց Ռուսաստանի հաղթանակով, եւ հենց ռուսական կողմի հորթորով ու պահանջով է, որ Արցախյան ուժերը դադարեցին ռազմական արշավը դեպի Ադրբեջանի խորքեր, եւ Մոսկվայի պարտադրանքով էր, որ 1994 թվականի մայիսին կնքվեց Երակողմ անժամկետ զինաթաթար Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Զինադատարը, որն ուժի մեջ է մտել մայիսի 12-ին, թեև խախտումներով ու երկուստեք մարդկային կորուստներով պահպանվում էր մինչև 2016-ի ապրիլի 1-ից 2-ի գիշերը։ Բաքուն ըստ տարբեր լրատվամիջոցներում շրջանառվող, բայց այդպես էլ պաշտոնապես չհաստատված տեղեկատվության Ստանալով Մոսկվայի լռելիան համաձայնությունը եւ Անկարայի խրախուսանքն ու գործուն աչակցությունը, այդ օրը սանձազերծեց հերթական լայնացավալ պատերազմն Արցախի դեմ։ Նոր պատերազմն առավելապես բնութագրում է որպես ապրիլյան քարորիա, թեկուզ որոշակի ընդհատումներով ադրբեջանական զինուժի հրթիռահրետանային եւ հրացքային այլ տրամաչափերի զինատեսակներից գնդակոծությունների տեսքով այն շարունակվել է ամբողջ ամսվա ընթացքում ընդཐུպ միջև մայիսի կեսերը։ Սակայն, ինչպես 90-ականների սկզբին էր, Առաջին պատերազմի տարիներին այս անգամ եւս առավել քան հզոր ու հատու էր Արցախյան ուժերի հակահարվածը շփման գծի ողջ երկայնքով մեկ ուխտադրուժ հարձակման անցած հակառակորդին եւ Բաքուն վերստին ստիպված էր դիմել Մոսկվայի ազդումի ժողովրդությանը, խնդրելով հորթորել հայկական կողմին դադարեցնելու հակահարձակումը։ Ըստ երևույթին Բաքվի համար այս անգամ եւս ակնհայտ էր հայտարարակ պարտության եւ նոր շրջանների կորստյան վտանգը։ Թե ինչու էր կայանում Բաքվի իշխանությունների այդ նոր արկածախնդրության դրտիր գաղափարը, կարծում եմ դժվար չէ կռահել։ Ըստ իս այն պայմանավորված էր կարգավորման բանակցային սեղանի շուրջ Ադրբեջանի որպես պատերազմում պարտված կողմի կարգավիճակը թեկուզ եւ տեղայնական, այսպես ասած փոքր դրամաչափի պատերազմի միջոցով գոնե ինչ որ չափով շտկելու եւ նախագահ Իլամ Ալիևին նույնպես հաղթողի դափնի տրամադրելու բեմական անհրաժեշտությամբ հավասարը հավասարի հետ բանակցելու սկզբունքով Այդ սկզբունքը, ինչպես հիշում եք, քանից է արձանագրվել միջազգային միջնորդների ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարների, նրանց լիազոր դեսպանների, համանախագահների, ինչպես նաև միջազգային տարբերատյանների հայտարարություններում կարգավորման գործընթացը ներկայացնելով ոչ այլ կերպ, քան նույն պատերազմից հաղթանակով ելած հակառակորդների բանակցություն, ինչը անշուշտ անտրամաբանական ավելին հակատրամաբանական է։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանի նախագահն առ այսօր ամենուրեք եւ անդադրում տարփողում է 1994 թվականի մայիսյան հրադադարից հետո անցած ժամանակաշրջանում առաջին անգամ ապրիլյան պատերազմում իբր թե տարած պատմական հաղթանակի գործոնը։ Որպես այդպիսին նա մատնացույց է անում Մոսկվայում շտաբ կարգով ապրիլի 5-ի կեսօրին կնքված զինադադարի արդյունքում ադրբեջանական զինուժի վերահսկողության տակ մնացած Արցախյան մի քանի դիրքերը շման գծի հյուսիս-արևելյան եւ հարավ-արևելյան հատվածներում ու մինչ այդ հարավ-արևելյան հատվածի Չեզոկ գոտում գտնված եւ դարձյալ ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Ժորժուխ մարժանի լքյալ անմարթաբնակ գյուղի տարածքը Ահա ընդամենը այդ էր Ադրբեջանի հավակնոտ նախագահի մեծադողորդ հայտարարած պատմական հաղթանակը։ Բայց քանի որ ինչպես ժողովրդական առասն է ասում, ախորժակն ուտելուց է բացում, Բաքուն օգտվելով կարճաժամկետ տեղայնական պատերազմ վարելու վերաբերյալ իր հովանավորների թողտվությունից հույսեր էր փայփայում ոչ միայն վերահսկողություն հաստատել ամբողջ Արցախում, այլև կյանքի կոչել թուրք-ազերական վաղեմի երազանքը։ Հանկարծակի ու շեշտակի հարձակմամբ Հայաստանից կտրել ու կորզել Ջերմուկից մինչև Մեղրի ձգվող տարածքները, այսպիսով իսկ Նախճիվանն ընդարձակ միջանցքով միացնել բուն Ադրբեջանին, հետևապես եւ նույնը տարածքով ցամաքային կապ հաստատել Թուրքիայի հետ։ Ինչ պակաս մեծ Թուրանի ծրագիր չէ։ Ըստ էության պատահական չէ, որ ադրբեջանական զինուժի հիմնական զորամիավորումները տեղակայված են 3 հիմնական թիրախային ուղություններում՝ հարավային դեպի Մեղրի, կենտրոնական դեպի Ստեփանակերտ եւ հյուսիսային դեպի Քարվաճար ջերմուկ։ Բայց ինչպես ցույց տվեցին իրադարձությունների հետագա զարգացումները, Արցախյան զինուժն ընդամենը 2-3 օրվա թեժ մարտերի ընթացքում կարողացավ իր շարքային զինվորների ու սպաների իզեն ելած կամավորականների խիզախ հերոսական ջանքերով իսկ ժամանակին դարը քացախ լցնել ու փակել ավելին հարամել Բաքվի չափից դուրս բացված ապրիլյան ախորժակը եւ ահավասիկ շուրջ 20 ամիս է անցել ապրիլյան պատերազմից։ Այդ ընթացքում դարձյալ ժամանակի հոլովույթի հրամայականով մայրամուտ է ապրել 2016 թվականը։ Մոտենում հասնում է նաեւ 2017-ի հավարտ ժամը։ Այդ ժամանակամիջոցում արդյոք փոխվել բարելավել է իրավիճակը, աշխարհում լինի առհասարակ թե մեզ մոտ Հայաստան-Արցախում։ Ավաղ դարձյալ աննկատելիության աստիճան չնչին էին դրական տեղաշարժերը։ Երկիր մոլորակի շատ ու շատ անկյուններում տակամին շրջագայում էր չքավորության ուրվականը ու չեն նվազել մի պատարհացի կարոտ սովալուկների շարքերը։ Դերևս թնդում էին նորագույն զենքերի մահացպյուր համազարկերը, օթից լինի թե ցամաքից իսկ Արցախի արևելյան սահմանագծերում հազվադեպ էին լռում ադրբեջանական զինուշի կրակոցները, ստեփ-ստեփ խլելով պատանի հայ դիրքապահների կյանքը։ Բայց կյանքը այնուամենայնիվ շարունակվում է, եւ մարդիկ ամենուրեք Այդ թվում Հայաստան Արցախում թեկուզ եւ շատ հաճախ հիաստափված անցած ու անցնող տարիների թերացումներից նորոգ հույսերով ու ակնկալիքներով սպասում են նոր տարվա 2018 թվականի առաջին եւ հաջորդ բոլոր խաղաղ արևածագերին